20 skirsnis. Kokiais sumetimais, pratarė Žanas Valžanas, tokiu tyliu ir dusliu balsu, jog atrodė, kad jis veikiau kreipėsi į save patį negu į Marijų. Iš tikrųjų, kokiais sumetimais katurgininkas taiga atėjo ir pasakė, aš katurgininkas. Kągi, tie sumetimai keisti. Aš tai padariau sąžinys liepiamas. Matote, kokia nelaimė. Mano širdyje yra saitų, kuriais aš esu tvirtai surištas. Kada žmogus senas, tokie saitai itin stiprus. Visa, kas gyva, aplinkui griūva, o jie nepasiduoda. Jeigu aš galėčiau tuos saitus nutraukti, perpjauti, atrišti tą mazgą, ar jį perkirsti ir pasitraukti toli toli, tada būčiau išgelbėtas. Man reiktų tik tai išvažiuoti, bet kurio diližanų iš Buloa gatvės. Jūs laimingi ir aš galiu pasišalinti. Aš mėginau tuos saitus nutraukti, tempiau kiek galėdamas, bet jie atlaikė, nenutrūko, nes kartu su jais rovės ir mano širdis. Tada aš tariau savo, aš negaliu gyventi kitoje vietoje, aš turiu pasilikti čia, taip. Jūs sakote tiesą, žinoma, aš kvailys. Kodėl negalėčiau gyventi taip ir toliau be jokių aiškinimusi? Jūs man siūlote kambarį savo namuose, ponia pon Mersi mane labai myli, ji net pasakė tam krėslui, priimk jį į savo glėbį Jūsų senelis mielai mane priims, aš jam patinku, mes gyvensime visi drauge, pietausime drauge, aš vaikščiosiu už parankis su kozete, su ponia ponmersie, atleiskite iš supratimo, aš prasitariau. Mes gyvensime po vienu stogu, sėdėsime prie vieno stalo, po vieną lempą, šildysimės prie vieno žydinio žiemą. Drauge eisime pasivaikščioti vasarą, koks džiaugsmas visą tai, kokia laimė. Gyvensime kaip viena šeima. Viena šeima. Suliktai žodžiai Žanas Valžanas pasidarė baisus. Susinėręs ant krūtinės rankas, jis įsmeigė akis į grindį su tokia išraiška, lyg būtų norėjęs iškasti po savo kojomis bedugnę. Jo balsas taiga suskambo griausmingai. Kaip viena šeima? Ne. Aš neturiu jokios šeimos, aš nepriklausau nei jūsų šeimai jokiai žmonių šeimai. Namuose, kur gyvena žmonės artimi vieni kitiems, aš esu nereikalingas. Yra pasaulyje šeimų, bet ne man. Aš esu bedalis išmestas į žmonių bendruomenis. Ar aš turėjau tėvą ir motiną, beveik abejoju. Ta diena, kada išleidau šitą mergaitę už vyro, man viskas baigėsi. Mačiau, kad ji laiminga, kad su ja žmogus, kurį jį myli, kad prie jų yra geras senukas, yra namai, pilni džiaugsmo, dviejų angelų buveinė, kad viskas gera ir tariau savo, tu nesibrauk tenai. Aš galėjau meluoti, tas tiesa galėjau jūs visus apgaudinėti, likti ponufo šlevanu. Kol tas buvo reikalinga jai, aš galėjau meluoti, bet dabar dėl savęs aš to neprivalau daryti. Tiesa, man reikėjo tik nutilėti ir viskas būtų ėję po senoviai. Jūs mane klausėte, kas mane verčia kalbėti. Menkas niekas mano sąžiniai. Juk būtų taip lengva nutilėti. Aš visą naktį stengiausi save to įtikinti. Jūs reikalaujate iš manęs išpažinties ir turite tam teisę, nes tai, ką aš jums pasakiau, labai jau neįprasta – Taigi aš visą naktį savo įrodinėjau, buvau susiradęs labai svarių argumentų, iš tikrųjų dariau visą, ką tik galėjau. Bet man nepavyko įveikti dviejų dalykų. Aš nepaėgiau nei nutraukti tų saitų, kurie laiko mano širdį pririštą, prikniedytą, prikaustytą prie šios vietos, nei užčiaupti burnos tam, kas tyliai man kalba, kai esu vienas. Štai dėl ko šį rytą aš ir atėjau viską jums prisipažinti. Viską ar beveik viską. Apie tai, kas liečia tik mane vieną kalbėti neverta, aš tai pasilieku savo. Kas svarbiausia, jūs žinote. Taigi aš pasiėmiau savo paslaptį ir ją atnešiau jums, atvėjau jums savo slėpinį, o pasiryšti buvo nelengva. Aš kovojau visą naktį, ak jūs manote, jog aš savęs neįtikinėjau, kad čia visai kita padėtis, negu šamatie byloje, kad dabar slėpdamas savo vardą niekam nedarau nieko blogo, kad Fošlevano pavardė man duota paties Fošlevano, atsidėkojant už padarytą paslaugą – ir aš puikiausiai galiu ją pasilikti, kad aš būčiau laimingas tame kambarėlyje, kurį jūs man siūlote, kad aš nieko nevaržyčiau, kad savo tūnočiau savo kampelį ir kad nors kozeti priklauso jums, man vis tik būtų didelė pagoda gyventi su ją tose pat namuose. Kiekvienas mūsų turėtų savo laimės dalį. Po senoviai vadinčiausi ponas Fošlevanas ir viskas būtų tvarkoje, visiems būtų gera. Taip, tik ne mano sielai. Iš visur ant manęs lietusi džiaugsmas, o mano sielos gelmise būtų naktis. Nepakanka būti laimingam, reikia būti patenkintam. Įsivaizduokite, kad aš likau, ponas Fošlevanas, vadinasi, nutilėjau savo tikrąjį veidą. Tad šalia jūsų įsiskleidusios laimės aš slėpčiau savyje myslę. Gedrame jūsų gyvenime nešiočiau savyje tamsą. Nesakydamas jums nie žodžios, tiesiog atveščiau prie jūsų žydinio katurgą ir atsisėščiau prie jūsų stalo su mintimi, kad jeigu jūs žinotumėte, kas aš esu, tai mane išvarytumėte lauk. Aš leiščiau man patarnauti jūsų tarnams, kurie, jeigu viskas jiems būtų žinoma, sušuktų. Kaip baisu! Man atsitiktų paliesti jūs savo alkūnę, o tai po teisybė turėtų sukelti jums pasišlikštėjimą. Aš vokčiau jūsų rankos paspaudimus. Jūsų namuose visi gerbtų vieną garbingą žilą galvą ir vieną gėdingą žilą galvą. Intimiausiamis valandėlėmis, kada visų širdys rodos atvertos viena kitai, kada mes būtume drauge visi keturi, jūsų senelis, jūs, kozetė ir aš, mūsų tarpe būtų vienas svetimas žmogus. Ir vienintelis mano rūpestis šiame gyvenime greta jūsų būtų žiūrėti, kad niekomet nebūtų pakeltas mano kraupau šulinio dangtis. Šitaip aš, negyvėlis, primeščiau save jums gyviesiems o kozetę aš prirakinčiau prie savęs amžinai. Jūs, kozetė ir aš, būtume trys galvos po žalia katurgininko kepure. Ar jūsų nekrečia šiurpas? Dabar aš esu tik nelaimingiausias iš visų žmonių, o tuomet būčiau niekšingiausias. Ir tą nusikaltimą daryčiau kiekvieną dieną. Ir tą melą kartočiau kiekvieną dieną. Ir toji nakties žymė kiekvieną dieną būtų mano veide. Ir kiekvieną dieną aš verščiau jūs dalyvauti savo gėdoje. Kiekvieną dieną jūs savo mylimuosius, jūs savo vaikus, savo nekaltus angelus. Gal tylėti lengva, gal slėptis paprastas dalykas, ne taip nėra. Kartais tylėdamas meluoji ir savo melą, savo apgaulę, niekšybę, bailumą, išdavystę, nusikaltimą, aš gerčiau lašas po lašos, spjaučiau juos ir vėl gerčiau, baigčiau vidurnaktį ir vėl pradėčiau vidurdienį, meluočiau sakydamas labas rytas, meluočiau sakydamas labanakt ir tuo melu kločiausi vietoje antklodės, eidamas gulti, jį valgyčiau su savo duona ir žiūrėčiau kozetį į akis, šėtono šypseną atsakydamas į angelo šypseną. Taigi, būčiau paskutinis nevidonas. Ir kam visą tai daryčiau, kad būčiau laimingas, kad aš būčiau laimingas, negi aš turiu teisę būti laimingas, juk esu išmestas iš gyvenimo, ponė, Žanas Valžanas nutilo, Marijus irgi tylėjo. Tokių pasisakymų, kur mintis alsuoja nepakeliama širdgėla, negalime pertraukti. Žanas Valžanas prabilo dar tyliau ir jo balsas dabar skambėjo nedusliai, bet jau šiurpiai. Jūs klausėte, kodėl aš kalbu, jūs sakote, manęs niekas neskundžia, niekas nepersikėja, niekas negaudo. Priešingai, mane skundžia, mane persikėja, mane gaudo. Kas? Aš pats. Aš pats savo pastojau kelią, pats traukiu save, stumiu save, areštuoju baudžiu. O kai pakliūvi į savo paties rankas, tai jau nebeištrūksi. Ir stipriai pagriebė savo už apikaklės ir ją temdamas į Marijos pusę, jis kalbėjo toliau. Pažiūrėkite į šitą kumštį, ar jums netrodo, kad jis laiko apikaklę taip tvirtai, jog niekomet jos nepaleistų? Tai štai sąžinė turi tokį pat gniauštą. Jeigu žmogus nori būti laimingas, ponė, tai niekuomet jis neturi stengti suprasti, kas yra pareiga. Nesuprasta pareiga lieka nepermaldaujama. Galima sakyti, jokina jūs baudžia už tai, kad ją supratote. Bet ne, jį ir atlygina jums, nes pragarė, į kurį pareiga jūs įstume, jūs jaučiate šalia savęs dievą. Kol nesudraskysi savo širdies, tol negyvensi taikoje su pačiu savimi ir suskausminga išaiška pridūrė. Pone Ponmersy, nors tai ir prieštarauja sveikam protui, bet aš esu doras žmogus. Kaip tik dėl to, kad smunku jūsų akise, aš kylu savo paties akise. Tai jau man yra atsitikę vieną kartą, bet tada nebuvo taip skaudu, tada buvo niekis. Taip, aš doras žmogus. Aš nebūčiau toks, jeigu dėl mano kalties jūs mane po senoviai gerbtumėte. O dabar, kai jūs mane niekinate, aš lieku doras. Mane slegia nelemtis. Aš galiu naudotis tik neteisėtai pasisavintą pagarbą, kuri širdyje mane žemina ir slegia, o kad aš pats galėčiau save gerbti, turiu būti kitų niekinamas. Tuomet aš galiu aukštai iškelti savo galvą. Aš katorgininkas, kuris klauso savo sąžinės. Aš puikiai žinau, jog tas atrodo neįtikima, bet kągi padarysi, jeigu taip yra. Aš turiu priedermių savo pačiam ir jas pildau esti susitikimų, kurie mūsų saisto, esti atsitiktinumų, kurie mums uždeda pareigų. Matot, ponė ponmersy, man daug teko patirti gyvenime. Žanas Valžanas vėl patilėjo ir sunkiai nurie seilės, tarytum jo žodžiai būtų palikę kokį kartų prieskonį, kalbėjo toliau. Kai žmogus pažymėtas tokia gėdos žyme, jis neturi teisės versti kitus dalytis tą gėdą. Jiems to nežinant. Jis neturi teisės juos apkrėsti tuo maru, neturi teisės neįčiomis juos traukti su savimi prarąją, į kurią pats yra įkritęs. Neturi teisės pasalom juos rengti savo raudoną katorgininko striukę, neturi teisės savo nelaimę temdyti artimųjų laimę. Artintis prie tų, kurie trykšta sveikata – liesti juos tamsoje savo slapta pikdžaizdę, niekšinga, Tiesa, Fošlevanas davė man savo pavardę, bet aš neturiu teisės ją naudotis. Jis galėjo man ją duoti, bet aš nedrįstu jos priimti. Vardas – tai žmogaus aš. Matote, ponė, nors aš ir valstietis, bet esu šitą svarstę, šitą skaitęs ir turiu apie viską supratimą. Jūs pastebėjote, kad aš gana įmanomai reiškiu savo mintis. Aš pats įsilavinau. Tai šitkas. Pasisavinti svetimą vardą ir po jo slėptis – negarbinga – Juk abecėlės raides galima pavokti lygiai taip, kaip piniginę ar laikrodėlį. Būti gyvų suklastoto parašo įkūnijimu, būti gyvų visrakčių dorų žmonių durims, apgaulę brautis į jų gyvenimą, niekomet nežiūrėti žmonėms tiesiog į veidą, visuomet kreipti į šalį akis, jaustis niekšu, ne, ne, ne, ne verčiau kentėti, kraujuoti, raudoti, draskytis nagais veidą, naktimis nerasti savo vietos, nuo nepakenčiamo maudulio, kankinti savo kūną ir sielą. Štai kodėl aš jums viską prisipažinau, savo norų, kaip jūs pasakėte. Jis sunkiai atsiduso ir užbaigė. Kadaise, kad galėčiau gyventi, aš pavogiau bandelę duonos. Dabar, kad galėčiau gyventi, nenori vokti pavardės. Gyventi pertraukė Marijus. Jums nereikalinga toji pavardė, kad galėtumėt gyventi. A, ką žinau, ką sakau, tarė Žanas Valžanas, kelis kartus išlieto palingavęs galvą. Stojo tyla, nekalbėjo ne vienas, abu skendijo savo sunkių minčių prarajoje. Marijus sėdėjo prie stalo, ranka parėmęs galvą ir pridėjęs sulenktą pirštą prie burnos krašto. Žanas Valžanas vaikščiojo po kambarį. Jis sustojo prieš veidrodį ir taip stovėjo nejudėdamas. Paskui lyg atsakydamas į savo paties vidinį prieštaravimą, tarė įsmeigėsi veidrodį neregimą žvilgsnį. Už tai dabar mano širdis rami. Žanas Valžanas vėl ėmė vaikščioti ir nuėjo į kitą salono galą. Greždamas jis atgal pastebėjo, kad Marijus seka jį žvilgsniu. Tada jis tarė su kažkokia nenusakoma išraiška. Aš truputį velku koją. Dabar jums suprantama, kodėl. Ir pasisukęs veidų į Marijų kalbėjo toliau. O dabar, ponė, įsivaizduokite štai ką. Aš nieko nepasakiau, Aš likau ponas Fošlevanas, įėjau jūsų tarpą, esu jūsų šeimos narys, gyvenu savo kambaryje. Rytą ateinu pusryčių su šlepetimis, vakarais mes trise einame į teatrą. Aš lydžiu ponę ponmersi į Tuilerį arba į karališką aikštę, mes nuolatos drauge. Jūs mane laikote saviškiu. Ir vieną gražią dieną, kai mes šnekučiuojamis, juokimis, aš čia, jūs anaten, jūs netikėtai išgirstate balsą, kuris griausmingai ištarė Žanas Valžanas ir iš tamsybių išnyra grėsli ranka, policijos ranka, kuris staiga nuplėšė nuo manęs kaukę. Jis vėl nutilo, Marijus visas drevėdamas atsistojo, Žanas Valžanas paklausė, ką jūs į tai pasakysite? Marijus tylėjo. Žanas Valžanas varė toliau. Jūs puikiai matote, kad aš teisingai pasielgiau viską jums pasakydamas. Na, būkite laimingas, plevenkite padangėse, būkite angelų sargų kitam angelui, džiaukite saulės spindėjimu ir tenkinkitės tuo – Argi jums svarbu, kokiu būdu vargšas nusidėjėlis atvėrė savo krūtinį ir atliko savo pareigą? Jūs matote prieš save nelaimingą žmogų, ponė. Marijus išlėto žengė per saloną ir priejas prie Žano Valžano ištisi į ranką. Tačiau Marijus pats turėjo paimti Žano Valžano dešinę, to jį nepakilo. Žanas Valžanas nesipriešino ir Marijui pasirodė, kad jis spaudžia ranką iškaltą iš marmuro. Mano senelis turi bičiulių, tarė Marijus. Aš pasirūpinsiu, kad jums būtų suteikta malonė. To nereikia, atsakė Žanas Valžanas. Aš laikomas mirusiu, to užtenka. Negyvėlių policija neseka. Jiems leidžia ramiai trūnyti kape. Mirtis tai irgi malonė. Ir išlaisvinęs savo ranką iš Marijaus rankos jis pridūrė su kažkokiu nepalenkiamu orumu. Betgi ir aš turiu bičiulį, kurio pagalba naudojosi pareigos atlikimą. Ir tik vienos malonės man reikia tos, kurią gali man suteikti mano sąžinį. Tuo momentu kitame salono gale tylutėliai prasivėrė durys ir pasirodė kozetis galbūt matėsi, tik jos mielas veidelis, plaukai jos buvo žavingai įsisklaidę, o vokai truputėlį paputę nuo miego. Tarytum paukštelis iškišęs galvutį iš lizdo, jį pažvilgė iš pradžių į savo vyrą, paskui Žaną Valžaną ir sušuko, juokdamasi atrodė lyg rožį būtų pražydusi šypseną. Einu lažybų, kad jūs kalbate apie politiką. Kaip tai kvaila, o jų galėtumėte pabūti su manimi. Žanas Valžanas krūptelėjo. Kozete suvapėjo Marijus ir nutilo. Galėjo atrodyti lygėdų kuo nors prasikaltę. Kozetė visą spindėdama tebe žiūrėjo pakaitomis čia į vieną, čia į antrą, jos akise tarytų mirgėjo rojaus atšvaitai. Aš jūsų gavau nusikaltimo vietoje, pareiškė Kozetė. Ką tik girdėjau už durų, kaip mano tėvas Fošlevanas tarė sąžinį atlikti savo pareigą. Juk tai politika, ar ne? Aš nenoriu. Nevalia kalbėti apie politiką tuoj pat jau kitą dieną, taip nedėra. Tu klysti, kozetė, atsakė Marijus. Mes kalbamės apie reikalus, svarstume, kur naudingiau investuoti tuos tavo 600 tūkstančių frankų. Nėra čia ko, pertraukė kozetė. Aš atėjau. Ar norite, kad būčiau su jumis? Ir ištingai žengusi pro duris, kozetė įėjo į saloną. Ji buvo apsivilkusi plačių baltų peniuarų su ilgomis rankovėmis ir daugybę kloščių, prasidedančių nuo apikaklės ir krintančių iki pat kojų. Senovinių gotiškų paveikslų auksinėme danguje galima matyti angelus tokiais plačiai žavingais apdarais. Ji peržvelgė save nuo galvos iki kojų dideliame veidrodį ir pagauta džiaugsmą ekstazį sušuko. Kitą kartą gyveno karalius ir karalienė. A, kokia aš patenkinta. Tai tarus jį padarė reveransą Marijai ir Žanui Valžanui. Na, o dabar pareiškė jį – Aš prisėsiu šalia jūsų fotelėje, po pusvalandžio valgysime pusryčius. Jūs galite kalbėtis apie ką norite, aš juk žinau, kad vyrams reikia pasišnekėti ir sėdėsiu ramiai. Marijus paėmė ją už rankus ir meilingai tarė, mes kalbamis apie reikalus. Beje, atsakė kozetė, aš atidariau langą, dabar mūsų sodas pilnas rėksnių, ne karnavalo rėksnių, o žvirblių. Tiesa, šiandien pelenų diena, bet paukščiams vis tiek. Aš tau sakau, rangioji kozetė, mes tarėmės apie reikalus, palik mūsų valandėlę. Kalbame apie skaičius, tau nusibos. Tu šyrit užsirišęs puikų kaklaraištį, Marijau. Jūs didelis frantas, gerbiamasis ponė. Oi, ne, man nenusibos. Tikėk manimi, kozete, tau bus nuobodu. Ne. Dėl to, kad kalbėsite jūs, aš jūsų nesuprasiu, bet klausysios. Užtenka girdėti mylimus balsus, žodžių galima ir nesuprasti. Aš noriu tik būti draugė su jumis, man nieko daugiau nereikia, aš pasilieku ir viskas. Kozete, mylimoji, negalima. Negalima? Taip. Na kągi, tarė kozetė, o aš norėjau jums papasakoti naujienų. Aš būčiau pasakiusi, kad senelis dar tebe miega, kad etulė išėjo bažnyčią klausyti mišių, kad tėvo Fošlevano kambaryje rūksta žydinys, kad Nikoletė pašaukė kaminkritį, kad Tusenė jau susikivirčijo su Nikolete, kad Nikoletė tyčios iš Tusenės mikčiojimo. Gerai, dabar jūs nieko nesužinosite. Aha, negalime. Na, palaukite, ateis ir mano eilė, tada pamatysite, ponė, aš irgi pasakysiu, negalime. Kažin, kuris praloš. Marijo, mielasis, būk geras, leisk man pasilikti su jumis. Garbė žodis, mums reikia pabūti be pašalinių. Šitaip. Tai negi aš pašalinį? Žanas Valžanas nebuvo ištaręs nei vieno žodžio, kozetė atsigrėžė į jį, o jūs, tėvė. Visų pirma, aš noriu, kad jūs mane pabučiuotumėte. O be to, į kągi čia panašu, nieko jūs nekalbate, nors turėtumėte mane užtarti. Iš kur aš gavau tokį tėvą? Jūs puikiai matote, kokia aš nelaiminga šeimos gyvenime. Vyras mane muša. Na, pabučiuokit mane tučto jau. Žanas Valžanas prievartint. Kozetė atsisuko į Marių. O jums aš padarysiu grimasą. Paskui jie atkišo kaktą Žanui Valžanui. Žanas Valžanas žengė žingsnį į ją. Kozetė atšlyjo atgal. Koks jūs išbliškės, tėve, ar jums taip skauda ranka? Ne, ranka jau sveika, tarė Žanas Valžanas. Jūs blogai miegojate? Ne. Jums liūdna? Ne. Tai pabučiuokite mane, jeigu jūs sveikas, jeigu gerai miegojate, jeigu esate patenkintas, tai aš jūsų nebarsiu. Ir jį vėl atsuko jam kaktą. Žanas Valžanas pabučiavo šią kaktą spindinčią dangiškų tyrumų. Nusišypsokite. Žanas Valžanas pakluso, tai buvo šmėklo šypsena. O dabar apginkite mane nuo mano vyro. Kozete, pradėjo Marius, išbarkite į tėvę, pasakykite jam, kad aš turiu pasilikti. Galima puikiai kalbėtis ir prie manęs. Jūs, vadinasi, mane laikote visišką kvailutę? Argi tokius jau svarbius klausimus čia svarstote? Reikalai, padėti pinigus į banką, didelio čia daikto. Tie vyrai iš nieko daro paslaptis. Aš noriu pasilikti šį rytą, aš labai graži, pažiūrėk į mane, Marijau. Ji žavingai guštelėjo petukais ir padariusi mielą kaprizingą grimasėlę pažiūrėjo į Marijų. Tarsi žaibas būtų tvykstelės tarptų dviejų būtybių kad čia esama trečio žmogaus jiems nerūpėjo. Aš tave myliu, tarė Marijus, aš tave dievinu, tarė Kozetė, ir nesulaikomos jėgos pastumėti, jėdu puolė vienas antram į glėbį. O dabar, vėl prabilo Kozetė su miela pergalinga mina, taisydamas į peniuaro klostės, aš pasilieku. Ne, negalima, atsakė Marijus maldaujančių tonų, mums reikia šitą užbaigti. Vis tiek ne, Marijus pasistengė suteikti savo balsui rimtą toną. Tikėk manimi, kozetė tikrai negalima. A, jūs prabilote valdovo tonu, ponė. Na gerai, mes išeisime. O jūs, tėve, manęs neužtarėte. Ponas mano vyrė, ponas mano tėve, jūs tironai. Toje aš viską pasakysiu seneliu. Jeigu jūs manote, kad aš sugrįšiu ir imsiu prašyti, žemintis, tai klystate. Aš išdidi, Dabar aš jūsų lauksiu, pamatysite, kad jūs patys manęs pasilgsite. Aš išeinu, taip jums ir reikia. Ir išėjau iš kambario. Po dviejų sekundžių vėl atsivėrė durys, juose dar kartą pasirodė jos skaistus raudonas veidelis ir jis sušuko. Aš labai supikau. Durys susidarė ir vėl stojo tamsa. Tarsi paklydė saulės spindulys pats, nesižinodamas, kur skrieja, sumai būtų perveręs naktį ir dingęs. Marijus patikrino, ar durys tikrai uždarytos. Varkšė kozetis užnipždėjo jis, kai jis sužinos. Suliktuo žodžiu Žanas Valžanas visas suvirpėjo. Įbedėsi Marijų sutrikusi žvilgsnį starį. Kozeti? Taip, tiesa, jūs pasakysite viską kozetį, jūs neturėtumėte slėpti. Ako, aš apie tai nepagalvojau. Vienam dalykui žmogus turi jėgų, kitam ne. Pone, Aš jūs maldauju, prašau, duokite man švenčiausią garbė žodį, kad nesakysite jai nieko. Ar jau nepakanka to, kad jūs žinote? Aš galėčiau niekino neverčiamas laisva valia pasakyti apie tai visiems, visam pasauliui man būtų vis tiek, bet ji, ji neturi sužinoti, ji nežino, kas tai yra ir jai būtų baisu. Katurgininkas, pamanykite, reikės jai aiškinti, pasakyti tai toks žmogus, kuris buvo katorgoje – Jį kartą yra mačiusi, vežant partiją katurgininkų. Ak, dieve mano! Jis sugniužo krėslę ir užsidengė rankomis veidą. Nebuvo girdėti negarso, bet iš jo pečių krūpčiajimo matėsi, kad jis verkė. Tylios ašaros, baisios ašaros. Rauda žmogus maugė. Žana Valžana tampė lyg kokius konvulsijos, jis atsilošė krėslo atkaltėje, tarsi norėdamas atgauti kvapą, Jo rankos nusviro žemyn ir Marijus pamatė ašaromis patvinus jo veidą, išgirdo jį šnipždant tylių balsų tarytum kylančių iš begalinių gelmių. Ak, kad aš numirčiau. Jūs galite būti ramus, tarė Marijus, aš jūsų paslapties niekam neišduosiu. Marijus galimas daiktas buvo mažiau susijaudinęs negu dėrėjo, mat per tą valandą jisai jau spėjo apsiprasti su baisiu netikėtumu. Regėdamas, kaip pamažu katurgininkas uždengė jo akise poną Fošlevaną, jis pamažu įsisamonino visą tą žiaurę tikrovę. Suvokė, kokia praraja nelauktai atsivėrė tarp jo ir šito žmogaus. Jisai pridūrė. Negaliu nepasakyti bent kelių žodžių dėl jums patikėto turto, kurį jūs taip sažiningai ir garbingai gražinote. Šitaip gali pasielgti tik doras žmogus. Teisingumas reikalauja, kad jums už tai būtų atlyginta. Jūs patys pasiskirkite sumą ir ji bus jums išmokėta – Nebijokite, kad ta suma gali atrodyti per didelį. Dėkui jums, ponė, švelniai atsakė Žanas Valžanas. Valandėlį jis mąstė smiliaus galiuku mechaniškai braukydamas nykščio nagą, paskui pakeltų balsų tarį. Dabar beveik viskas baigta. Belieka paskutinis dalykas. Kas būtent? Žana Valžana atrodė sukausti didžiausias neryštingumas, vos girdimai, beveik nekvepuodamas, jis veikiau sušnapždėjo negu pratarė. Dabar, kai jūs viską žinote, ar jums netrodo, ponė, jums, kozetis vyrui, kad man nereikėtų daugiau jos matyti. Aš manau, kad tai būtų geriau, šaltai atsakė Marijus. Aš jos daugiau nebepamatysiu, sušnipždėjo Žanas Valžanas. Ir žengė prie durų. Jisai paspaudė durų rankiną, šį pasisuko, duris prasivėrė, Žanas Valžanas jas tiek atidarė, kad galėtų praeiti, pastovėjo valandėlę nejudėdamas, paskui uždarė duris ir atsigrėžė į Marijų. Jo veidas jau nebebuvo išblyškęs, jis buvo pamėlęs, kaip lavono. Jo akise nebeliko ašrų, bet jose degi kažkokia tragiška ugnis. Jo balsas tapo keistai ramus. Klausykite, ponė, tarys, jeigu jūs leistumėt, aš ją lankyčiau. Prašau manimi tikėti, aš labai to noriu. Jeigu man nebūtų taip svarbu matyti kozetę, aš jums nebūčiau pasisakęs to, ką pasakiau, o būčiau tiesiog išvažiavęs, tačiau kadangi norėjau pasilikti ten, kur kozetė ir su jie toliau susitikinėti, aš turėjau atvirai viską pasipasakoti. Jūs sekate mano mintį, tiesa? Juk viskas taip suprantama. Matote, jau devyneri metai, kai jis su manimi. Iš pradžių mes gyvenome toje lūšnoje, bulvare, paskui vienolyne, paskui prie Liuksemburgo sodo – ten, kur jūs ją pirmą kartą pamatėte. Jūs atsimenate jos mėlyną pliušinę skribelaitę. Paskui mes gyvenome invalidų kvartale, kur buvo geležiniai tvora ir sodelis, pliume gatvėje. Aš gyvenau kiemelį, iš kur buvo girdėti jos pieninas. Štai ir visas mano gyvenimas. Mes niekada nebuvome įsiskyrę. Šitaip truko devynerius metus ir kelis mėnesius. Aš jai atstojau tėvą, o jį buvo mano vaikas. Nežinau, ar jūs mane suprantate, ponas Polmersy, Bet dabar pasišalinti, jos daugiau nebepamatyti, su ja daugiau nebesikalbėti, visko netekti man būtų be galo sunku. Jeigu jums tai netrodys bloga, aš ateidinėsiu kartas nuo karto pas kozetę. Aš nedažnai lankyčiausi, neilgai pasilikčiau. Jūs taip sutvarkytumėte, kad aš būčiau priimamas mažajame žemutinėme salone, pirmame aukšte. Aš žinoma galėčiau įeiti pro užpakalinės duris, kur jūsų tarnai vaikščia, bet tada galbūt imtų sklisti visokios kalbos. Aš manau, būtų geriau man ateidinėti pro bendrasias duris. Tikrai, ponė, man labai norėtųsi kartai susitikti su kozete. Taip retai, kaip jūs panorėsite. Įsivaizduokite save mano padėtyje, be jos aš nieko daugiau neturiu gyvenime. Antra vertus, reikia būti atsargiems, jeigu visiškai neteidinėčiau, tas irgi darytų blogą įspūdį, atrodytų keista. Štai kas, aš galėčiau, pavyzdžiui, ateidinėti vakarais, betemstant. Jūs ateisite kiekvieną vakarą, tarė Marijus, ir kozetė jūsų lauks. Jūs labai geras, ponė, tarė Žanas Valžanas. Marijus linktelėjo Žanui Valžanui, laimingasis palidėjo nelaimingai iki durų ir tie du žmonės įsiskyrė. Antras skyrius – kokių neiškumų gali slipėti atskleistoje paslaptyje. Marijus buvo sukrėstas – Dabar jam buvo suprantama, kodėl jisai visuomet jausdavo keistą svetimumą žmogui, su kuriuo matydavo kozetę. Toje asmenybėje buvo kažkas myslingo. Apie tai jau seniai jam kuždėjo instinktas. Pasirodė, kad toji mislė paskutinė šlikščiausia gėda – katorga. Pasirodė, kad ponas Fošlevanas yra katorgininkas Žanas Valžanas. Staiga sužinoti tokią paslaptį pačiame savo laimės žydėjime yra tas pat, kas užtikti turklelio lizde skorpioną. Argi Marijaus ir Kozetis laimė nuo šiol pasmerkta šitai kaiminystė? Ar tai reikia laikyti įvykusių faktų? Ar santoka įpareigoja Marijų pripažinti šį žmogų? Ar jau nieko čia nebegalima padaryti? Nejaugi Marijų savo gyvenimą sujungė ne tik su Kozete, bet ir su katurgininku. Gali žmogus būti apvainikuotas vainiku nupintų iš šviesos ir džiaugsmo. Gali mėgautis didžiausias, skaiščiausias savo gyvenime valandą, gali mylėti ir būti mylimas – Tokie sukretimai priversų drebėti net ekstazės pagautą arkangelą, net šlovės aureolės gaubiamą dievaitį. Kaip visuomet atsitinka tam, kas regi panašius pasikeitimus, Marijus ėmė galvoti, ar jis savo pačiam nieko neturi prikišti, ar jo neapgavo nujautimas, ar tik jis nepasielgė per nelik neatsargiai. Galimas daiktas, ar ne per daug lengva pėdiškai įsleidus į tą meilės nuotikį, kuris baigėsi vedybomis su kozete, net nepasiteiravęs apie jos giminės. Kaip tik šitokiu būdu, versdamas nusekliai įsiaiškinti mūsų pačių poelgius, gyvenimas palengva moko mus ir taiso. Marijus dabar aiškiai matė savo polinkį svajoti bei fantazuoti, tą savo charakterio pusę panašiai į vidinį debesį, būdinga daugeliui prigimčių, kuris aistros ir skausmo paroksizmuose, keičiančiose sielos temperatūrą įsiplečia ir užpildo žmogų ištisai lyg kokiu rūku aptraukdamas jo sąmonę. Mes nekartą esame nurodę šią charakteringą Marijaus savybę. Marijus prisiminė, jog pliume gatvėje per tą šešias ar septynes ekstazijų savaitės apsvaigintas meilis. Jis nekarto nebuvo net prasitaręs kozetėjai, kokią mislingą dramą jam teko regėti gorbolų šnoje ir kaip keistai elgėsi tas nukentėjusis, kuris atkakliai tylėjo grumtinių metu, paskui pabėgo. Kaip atsitiko, kad jis nieko apie tai nepapasakojo kozetėjai? O juk tas įvyko taip neseniai ir buvo taip širpu, kaip atsitiko, kad jis nei neusiminė apie tenardie šeimą, ypač tą dieną, kai buvo susitikęs Eponiną. Jam dabar buvo gana sunku įsiaiškinti, kodėl jis tada tylėjo, tačiau priežastį vis dėlto suvokė.